Badrut Tawhid studiyasi taqdim etadi. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Aziz birodarlar, bugun sizlar bilan til haqida o'tamiz, til. Ya'ni ogoh bo'lingki, bu kishiga ko'p yaxshiliklar mana shu til orqali keladi va shu buni muqobilida ko'p insonga badbaxtliklar, dunyo va oxiratda azoblari, balolari mana shu til orqali keladi. Va Alloh subhanahu va taolo va u zotning elchisi Muhammad alayhisalom bizlarni til haqida ko'p ogohlantirganlar. Mana shu tildan ko'p gunoh kabiralar mana shu til orqali sodir bo'ladi. Mana shu til orqali biz ba'zida biz islom dinimizni biz oliy bo'lishini xohlasak edi, lekin islom dinini rivojiga bizlar nima qilamiz? To'g'anoq bo'lib qo'yamiz. yoki mana shu tilimiz sababli ko'pincha biz yaxshi musulmonlarga zarar yetkazib qo'yamiz yoki mujohidlarning faoliyatlariga mana shu tillarimiz sababli biz nima qilib qo'yamiz zarar yetkazib qo'yamiz mana shu uchun bugun biz ya'ni til haqida dars o'tamizki zora bizlar umid qilamizki mana bu oyat hadislardagi vaidlar sababli bizlar ya'ni tillarimiz ko'p, ya'ni harom ishlardan to'xtasa, Allohning zikridan boshqa bo'lgan bema'no, bema'no bo'lgan, ma la ya'ni bo'lgan so'zlardan to'xtasak, zora. Imom Navaviy rahimahulloh aytadi: "Bilingki, i'lam annahu yanbaghi kulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalam." Bilingki, har bir mukallaf musulmon insonga tilini hamma gapdan tiymoqligi vojib bo'ladi. Unga lozim bo'ladi. Illa kalaman zaharat fihil maslaha. Foydasi bo'lgan gaplarni gapirishlik mustasno. Foydasi bo'lsa, dunyo va oxiratga foydasi bo'lsa, gapirsa bo'ladi. Va ma va mastawal kalamu va tarku fil maslahati fa sunnatul imsaku anhu. Agar endi gapirishlikni foydasi foydasi ham bor, gapirmaslikdan ham foydasi bor. Ikkalasi teng bo'lib qoldi. Bu vaqtda nima qilish kerak bo'ladi? Afzali sukut bo'ladi. Afzali sukut qilishlik bo'ladi. Va bu kishi bir qancha til haqidagi hadislarni keltiradi. Mana shu hadislarni inshaalloh o'qib chiqamiz. Birinchi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Muttafaqun alayhi hadis. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, hadis qattiq kelyapti qarang. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, falyaqul xayron, yaxshi gapni gapirsin. Avel yasmut yoinki sukut qilsin. Ikkita narsa, yo yaxshi gapni gapiring, yoinki sukut qiling. Yaxshi gap nima? Kala olmading yaxshisi nima? Bu Qur'oni Karimdir. Va undan keyingi nima? Muhammad alayhisolamning hadis shariflaridir. Undan keyin ulamolarning gaplari, ha, undan keyin mana shu dinga oid bo'lgan gaplar, demak, eng yaxshi gaplar bo'ladi. Va endi dunyoviy masalalarda zarur bo'lganini gapirishimiz kerak. zarur bo'lgan, ehtiyoji bo'lgan narsalarda gapirishlik kerak. Demak, gapirsang yaxshi gapni gapir, bo'lmasa nima qil dedilar? Sukut qil dedilar. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, eng yaxshi hikmat, eng eng hikmatli ish bu sukut dedi. Eng afzal hikmat bu sukut bu dedi. Sukutda ko'p hikmat bor. Ya'ni Abu Musa roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytdiki, men aytdim dedi, "Yo Rasululloh, ayyul muslimin afdal?" Musulmonlarda eng afzali kim? deganimda U kishi aytdilarki, "Man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi." Musulmonlar uni tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishi dedi. Bir mu'min kishiki uni uni tilidan musulmonlar salomat bo'ladi. Tili bilan azor bermaydi. Xossatan jonini Rabbisi uchun berayotgan mujohidlarga azor bermaydi. Ha, xossatan mu'min, mujohid va shahidlarda oilalariga, shahidlarni farzandlariga, ha, ana shu shahidlarni yo'lini davom ettirayotgan mujohidlarga nima qilmaydi? Tili bilan azor bermaydi. tili bilan ozor bermaydi va qo'li bilan ham ozor bermaydi. Mana shunday uni qo'lidan, tilidan salomat bo'ladi musulmonlar. Nafaqat mujohid, bu umumiy keladi. Hamma musulmonlar uni nimasidan? Tilidan salomat bo'ladi. Xossatan mujohid aytayotganimki, mujohidlarga ham rost hozir gap otiladi. Rosa mujohidlar ko'p g'ibat qilinadiki, xuddi bir dushman qurib ketgandek. Shu Robbisiniga uchun jonini berayotgan mujohidlarga dunyoda shuncha ig'vo tarqatiladi. Va holanki Alloh taolo aytgan ediki: "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iymon keltirganlar, bir fosiq bir xabar olib kelsa, tekshiringlar yaxshilab degan edi. Asa an tusibu qawman bi jahalatin. Ya'ni bir qavmga o'zingizlar bilmasdan bir zarar berib qo'yishlar mumkin. ularga bir musibat yetkazib qo'yishlari mumkinki fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Keyin o'zingizlar qilgan ishingizga afsus nima qilasizlar? Afsus qilasizlar, pushaymon qilasizlar. Siz ana shu ba'zi bir xabarlarda tekshirmasdan taraqqat qo'yishlik bilan mujohidlarga siz zarar yetkazishingiz mumkin. Vaqtiga kelib bu dunyoda yoki oxiratda siz afsus qilasiz bu ishingizga. qilgan ishlaringizga. Ya'ni Alloh taolo demak bir fosiq xabar olib kelsa tekshiring deyapti. Lekin insonlarga hozirgi musulmonlarga hayronsizki, tarikul jihad bu gunoh kabir emasmi? Jihad tark etgan kishi. Jihad farzi ayin bo'lganda bir insonlar garchi fosiq ishligini qilsa ham, fosiq bo'lsa ham, masalan bir odam namoz o'qiyapti, namoz o'qiyapsiz, bir namozxon fosiq fosiq bo'lsa, bir fisq ish qilsa, sizni namoz tashlashligingizga uzr bo'la olmaydi-ku. Xuddi shu kabi jihadda ham masalan ba'zi bir mujohidlar, alhamdulillah bu yerda aksar mujohidlar salohiyatli. Fosiq emas, alhamdulillah. Lekin ba'zi bir mujohidlar fisq ishni qilsa, u sizni jihadni tark etishingizga sabab bo'la olmaydi. Jihadni tashlab ketayotgan inson fosiq bo'ladi. Illo masalan boshqa yurtlarga jihodga ketayotganlar mustasno. Mana Shom yurtlariga bo'lsin, Yamanga bo'lsin, Mali bo'lsin, Somali kelsa mashallah bismillah. Lekin endi jihodni tark etib ketadidan Rossiyalarga borib oladida, bormagin yo'llarga dedi, fitna yo'llarda dedi. Vaholanki sen jihodni tashlab ketishing o'zing katta fitna edi. Sen mujohidlarni o'zi og'ir kunda tashlab ketishing o'zi katta fitna. Yo'lda yana xolis mujohid mujohid bo'lmoqchi bo'lgan musulmonlarni qaytarishing bu katta fitna edi. Lekin musulmonlardan ogohlantiramizki, mana shunday fosilalarda xabarga mera tekshirmay turib. Tekshiringlar narsani. Ya'ni bu yerda bir qonunni berayotgan Rabbisi uchun minglarga minglay mujohidlar qonunni beryapti. Rabbisi uchun parcha-parcha ketayotgan mujohidni so'zi e'tiborga olinadimi yoki jo'ti tashlab ketgan bir fosiq odam so'zi olinadimi e'tiborga? Qani qaysi birini oladi? Shuning uchun ey iymon keltirganlar bir xabar kelsa tekshiriladi degan. mujohidlar haqida atayin kofirlar rosa xabarlar tarqatadi. Ayniqsa shunday gapchi odamlardan foydalanadiki, tarqatadi, ig'vo tarqatadi. hamki munofiqlar Madinada Muhammad sollallohu va ashablarining ustidan gap tarqatgan kabi. Shuning uchun ogohlantiramizki, musulmon birodarlarni ham, xosatan tashqaridagilarda, ya'ni mujohid aka-ukalar haqida darhol yomon gumon qilmanglar. Bir xabarlar kelsa tekshirmay turib, ishonmanglar birodarlar. To'g'ri, lekin tan olamiz. Biz aytmaymizki, mukammal farishtalar jamoatimiz yoki farishtalar mujohidlar demaymiz. Chunki ana shu qo'l kesilish, o'g'rining qo'l kesilishi, zinokorga bo'ron, va hammasi musulmonlarga ijro qilinadigan hukmlar Qur'oni Karimdagi. Bu musulmonning ichida bo'ladi. Kofirning qo'li kesilmaydi, o'ldiriladi kofir. Kofirlar qarshi jang qilinadi. Bu musulmonlarga qilinayotgan narsa bu hukmlar. Demak, sahobalar orasida ham bo'lgan, zino qilgani ham bo'lgan, o'g'irlik qilgani ham bo'lgan. Bu jamiyatda bo'ladi har xil. yaxshisi yomoni bo'ladi. Mujohid orasida bir yomoni ham bo'lishi mumkin. Tan olamiz uni narsani. Lekin u degani hamma mujohid degani emas u. Hamma mujohid yomon degan emas. Demak, shuning uchun demak, xabarlarda tekshirib qabul qilish kerak va ommatan hamma mujohid deb qabul qilish kerak emas. Ya'ni ba'zi bir xabarlar eshitilsa, unday qilish kerak emas bo'ladi. Xo'p, <clears throat> shuning uchun mana shu endi ba'zilar bilib bilmay shu tili bilan qo'li bilan ozor berayotganlarni ham demak biz ogohlantiramiz. Ey Allohdan hayo qilgan kimni haqida sen yomonlayapsan? Alloh taolo qanday javob berasanki, shunday Rabbisi uchun qonlarini berayotgan, shuncha shuncha mana bu yerda yatimda bolalar, yatim bolalar bor. Hammalar qancha-qancha yuzlagan yuzlagan yatim bolalar bor. Dadalari shahid bo'lib ketgan. Dadalari shu islom dinini kalimasini oliy qilish uchun shahid bo'lgan shular. Ya'ni bularni qaysi vijdon bilan sen ularni yomonlaysan? Qanday ularni shunday nima qilasan? Sahal ibn Sa'd roziyallohu anhu dan yana rivoyat qilinadi navbatdagi hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man yaduman li ma bayna lahyayhi va ma bayna rijlayhi adman lahul janna." Muttafaqun alayhi hadis. Kimki menga ikkita ya'ni bu nima labini nazar tutilyapti, ya'ni og'zini, ya'ni tilini demoqchi. ikkita labini orasidagi narsani, ya'ni tilini saqlashdi va hamda ikkita oyog'ini orasidagi, ya'ni avrati nazarda tutilyapti. Endi zinoga kinoya, zinodan saqlanishdi kafolatini bersa deyapti, men unga jannatni kafolatini beraman deyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Unga men jannatni kafolatini beraman. Navbatdagi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Banda dedi, gohida bir gapni gapiradiki, Alloh rozi qiladigan, u unga parvo ham qilmaydi. u bir oddiy gap gapirdim deb o'yladi. Lekin Allohga shunday xush xushyoqat ekanligi gapi Alloh taolo uni ko'p darajalarga ko'tarib yuboradi Alloh taolo. Ana shu kalimasi sababli. Bir gapni gapiradiki, u Robbul alamin yoqadi uni gapi. U hayoliga ham kelmaydi u gap. Lekin Alloh uni ko'taradi, shunday ulug' darajalarga ko'taradi. Va buni muqobilida bir banda bir gapni gapiradiki, Alloh ta g'azabini keltiradigan. Va u uni ham parvosiga olmaydi. Lekin Alloh taolo ana shu gapi bilan uni jahannam yuztuban qilib uloqtiradi. bir gapni o'ylamay gapiradi, lekin ana shu gapi uni halok bo'lishiga sabab bo'ladi. U Imom Buxoriyda rivoyat qilgan hadisi. Xo'p, Sufyon ibn Abdulloh roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi navbatdagi hadis. U kishi aytadi, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdimki, "Ya Rasululloh, hadisni bi amrin a'tasimu bihi." Men uni mahkam ishlaydigan bir ishni menga hadis qilib aytib bering, so'zlab bering. Ya'ni bir ishni aytingki, men uni mahkam ishlay dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Qul Alloh aytgin, Robbim Alloh degin. Meni tarbiyat kunandam Alloh degin. Summastaqim, so'ngra mana shu yo'lda Robbim Alloh degan yo'lda nima qilgin? Istiqomatda turgan. Mana shu yo'lda mustahkam turgan. U yoqqa bu yoqqa olmagin. Mana shu yo'lda oxirigacha mustaqim, mana shu yo'lda istiqomatda turgin. So'ngra men aytdimki, "Ya Rasululloh, ma akhwafu ma yatakhafu alayya?" Menga siz qo'rqadigan eng xatarli ish nima? Menga siz nimadan qo'rqasiz ko'proq? deganda payg'ambar vasallam aytlarki, fa akhadha lisani nafsihi thumma qala hadha. Payg'ambar Alloh payg'ambar alayhisalom o'zlarini muborak tillarini chiqarib turib ishora qildilarki, mana bundan dedilar. Ya'ni tildan qo'rqamasinga dedi. Ya'ni insonni demak ana shu 100 tuman qilib jahannamga uloqtiradigan tili bo'ladi. Mana shu tildan qo'rqaman dedilar. Bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilgan va sahih Hasan hadis deganlar. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, navbatdagi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La tukthirul kalama bighayri zikrillah, fa inna kathratal kalami bighayri zikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi, va inna ba'da an-nas min Allohi al-qalbul qasi." Imom Termiziy rivoyat qilgan. Allohni zikrdan boshqa gaplarni ko'paytirmanglar deyapti payg'ambar vasallam. Allohni zikrdan boshqa, kitob sunnatdan boshqa gapni ko'paytirmanglar, ko'p gapirmanglar. La tubsil ko'p gapirmaylarki, chunki ko'p gap deyapti, Allohning zikrdan boshqa ko'p gap qalbni qotiradi. Allohni zikrdan boshqa gap ko'p gaplashadigan bo'lsak, ya'ni ko'p hozir qo'porasi hirjin-hirjin qilaversak, hammamiz bir-birimizga qalbimiz qotiydi. Va nima bo'lamiz? Alloh subhanahu va taolodan uzoqlashamiz ekan. Qalb qotiydi deyapti, qarang. Qalb qotsa Alloh saqlasin. Butun inson jasadini boshqaradigan bu qalb bo'ladi. Qalb yumshoq bo'lsa, qalb pokiza bo'lsa, insonni salohiyatli ushlab turadi. Agar bilingki, mana shu bir parcha go'sh qalb buziladigan bo'lsa, jasad buziladi. Endi qalb qasorati bo'lgandan keyin u yig'lamaydigan bo'lib qoladi u qalb. U qalb Allohdan qo'rqmay qo'yadi. Bora bora bora u qalb qotaveradi. Kalla bal rona ala qulubihim ma kan yaksibun bo'ladi keyin. Mana hadis davomida va inna an nas insonlarda Allohdan eng uzoqi deyapti al qalbu al qalbul qosi. Qalbi qattiq bo'lgan kishi deyapti, qarang. qalbi qattiq bo'lgan inson nima bo'lar ekan? Allohdan eng uzoq inson bo'lar ekan. Alloh saqlasin, Allohdan uzoq bo'lsangiz sizga nusrat kelmaydi. Sizga yordam kelmaydi, sizga sabot kelmaydi. Janglarda sabot turib berishi kelmaydi. Alloh yordam bermaydi uzoq bo'lsangiz. Shuning uchun nima qilishimiz kerak ekan? Kam gapirib Allohni ko'p zikr qilishimiz kerak bo'lar ekan. Uqba ibn Omar roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Navbatdagi hadis u kishi aytadiki, men aytdim, "Yo Rasululloh, men najot. Yo Rasululloh, najot nima u?" Najot nima u? Ha? dunyo va oxiratdagi najot nima u deb so'raganimda aytdilarki, amsik alayka lisanak, tilingni ushagin dedi. Ya'ni tilingni ushagin. Va hamda val yasa'ika baytuk, uying seni sig'dirsin. Uying seni sig'dirsin va biki alama ala xotiatik xatolaringni yig'lagin dedilar. Mana shu narsa najot dedilar. Hasan hadis. Yana Abu Sa'd al-Khudri radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Iza asbaha ibnu Adama fa innal كلها kullaha tukaffiru lisan taqul ittaqillaha fina fa inna nahnu bika fa in istaqamta istaqamna va va in'wajajta i'wajajna. Imom Termiziy rivoyat qiladi. Har kuni tong otganda odam bolasi sahar tongga kirgan vaqtida til unga butun a'zolari tiliga gapirar ekanda, tiliga aytar ekanda. Tiliga bo'yinsunib aytar ekanki, "O til" <laughs> ananay til der ekan, tiliga aytar ekan. Sen degan ekan, agar to'g'ri bo'lsang der ekan, biz haqqimizda taqvo qilgin der ekan Allohdan. Biz haqqimizda qo'rqin Allohdanki, biz senga bog'lig'imiz der ekan. Agar sen to'g'ri bo'lsang, shu kunduz bilan g'iybat qilmay, chaqimchilik qilmay va harom ishlarni gapirmay, shu har xil Allohning g'azabini keltiradigan gaplarni gapirmay, yaxshi yuradigan bo'lsang, to'g'ri bo'lsang, biz ham to'g'ri bo'lamiz. Biz ham najot topamiz. Agar sen qing'ir bo'ladigan bo'lsang, biz ham qing'ir bo'lamiz. Seni baloyingdan biz ham azoblanamiz deb azor aytar ekan qarang tilga. Har kuni ertalab odam bolasiga shu a'zolari gapirar ekan. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis. Navbatdagi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Atadruna mal g'iba? G'ibat nima bilasizlarmi?" dedilar. Deganda sahobalar aytdilarki, Alloh va rasuli bilguvchi dedilar. Shunda u kishi aytdilarki, "Zikruka akhaka bima yakrah." Birodaringizni yaxshi ko'rmaydigan, karih ko'radigan narsasi bilan zikr qilmoqligingiz yo'qligida. Ya'ni biz aytamizki, birodarimiz deymiz, o'ziga ham aytaman deymiz. Undan ham deymiz, u birodar yo'llarni topib olganmizda, variantlarini g'iybat qilishdi ham, oxlanish yo'llarini ham. O'ziga ham aytaman, men gapirib qo'raman deymizda. Yo'q, umuman birodaringiz yo'qmi? Birodaringiz ashina narsani eshitsa xafa bo'ladimi? Ha, shuni kerak ko'radi. Shuni gapirishingiz nima ekan? G'ibat ekan u. U g'ibat bo'lar ekan. Yo aytamizki, "O bor sifatini aytayapman-da" deydi. Ana o'zi shunaqa shuni aytayapman desa, shu bor sifatini aytishingiz, bor sifatini aytishingiz g'ibat ekan. Hali yo'g'ini aytmoqchimisiz? Yo'g'ini aytsiz nima bo'lar ekan? Tuhmat bo'ladi. Shu bor yomon sifatini aytishingiz g'ibat bo'lar ekan. Bu baloda tilimiz qarang, subhanalloh, necha marta birodarlar, qancha birodalar gapiramiz. Ha, gapiramiz, yo'qlikni gapirib tashlaymiz. Alloh subhanahu va taolo kechirsin. Shu tillarimizga ehtiyot bo'laylik birodarlar. Bir-birimizga bir nima bo'lganda hammamiz ishora qo'yaylik. Endi qo'yaylik, tushunib olaylik-da, haddan chiqayotganimizda. qo'yaylikda bir birimizga. O'z hech kim yo'q bo'lsa, bir birodarimiz bor, qachon bir ibodat qilib qo'ysa, bir xatoga bazi bir gaplarni bir gapirib qo'yadi, gapirib qo'ysa, endi nasihat qilsa darhol tilni urib Necha marta aytdim senga dedi, necha marta aytdim dedi. Yana meni nima qilyapsan dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yawmun Nahr kuni, ya'ni Qurbon Eid kuni xutbada aytdilarki, Minoda, Hajjatul Wadoda inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Ya'ni hamma bashariyat, ana shu musulmon bashariyat, musulmon jamiyat, sahoba ikromlar yig'ilib turgan, juda ko'p musulmonlar yig'ilib turgan o'rinda Minoda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hajjatul vadoda ularga xitob qildilar. nasihat qildilar, buyuk nasihatlarni qildilar va aytdilarki, albatta bilinglar, albatta sizlarda qoninglar, molinglar va obro'yinglar bir biringizga haromdir. Nima nima harom ekan? Birinchi qonimiz, musulmonlarning qoni harom bo'ladi. Musulmon qonini to'kish harom. Va uni nimasi harom uni? Uni moli harom. Hech qachon musulmonning moli halol bo'lmaydi, hech qachon. Ha? Ki undan keyin nimasi? A'rozlari, obrolari haromdir musulmonlarda. Musulmonlarda obrolari harom, sizlarga haromki, xuddi mana bu kunlar Qurban Eidi kuni harom bo'lgani kabi va mana bu oyda, ya'ni harom ishlar qilishlik bo'lib ham qattiq gunoh-ku. Mana bu harom oyi kabi va mana bu shahrlar harom oyi. Baladul Haram harom shahri. bu shaharda boshqa shaharlardan ko'ra gunohlari kattaroq bo'lgan, ha? Mana bu kunlarda gunohlari yana ham qattiq ziyoda bo'ladi. Alamli azob bo'ladi bu yerda gunoh qilinadigan bo'lsa. Mana shu kunlar harom bo'lgani kabi sizlarda demak shu 3 ta narsalar nima bo'ldi? Harom degan ekan. Harom bo'ladi degan ekan. Anas roziyallohu anhu darovat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, men Me'roj kechasida dedi, bir qavmni oldidan o'tdim dedi, ularda misdan bo'lgan tirnoqlari bor dedi. Ular yuzlarini, qalblarini tirnashardi dedi ular. yuzlarini bilan tinishardi. Shunda men ularga aytdim, "Mana haula ya Jibril, ya Jabroil, bular kimlar?" deb so'radim. Shunda u aytdiki, "Haula allazina yakuluna luhuman nas va yaqauna fi a'radihim." Ular dedi, ular insonlarning go'shtini yeydigan. Ya'ni musulmonlarni go'shtini yeydi. G'ibat qilib go'shtini yeydi. insonlarning go'shtini yeydigan va musulmonlarni obro'larga shuni voqea bo'ladigan tushadigan, ya'ni musulmonlarni obro'larini, nomuslarini badnom qiladigan insonlar dedi. musulmonlarda demak ular nomlarini badnom qiladigan insonlar bular deb aytdi. Ya'ni qanday hamki og'ir hadisda his qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolodan panoh so'raymiz. Alloh gunohlarimizni kechirgan bo'lsin. Shuning uchun demak, bu aytilgan yuqoridagi hadislardan shunisini xulosa qilaylikki, demak bu tildan ko'p balo kelar ekan, ha? Tildan ko'p musibat kelar ekan. Til bilan ko'p ahli islomlarga zarar berib qo'yishimiz mumkin ekan. tilimiz bilan. Shuning uchun nima qilaylik? Allohdan taqvo qilaylik. Eng yaxshisi birinchi hadisda yana eslatib o'tamizki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, falyaqul khayran, yaxshi gapni gapirsin, gapirsa. Aw deyanki, yo'inki sukut qilsin." Shu hadisni yodlab olaylikda, ha? Yodlab olamizda shu hadisga amal qilaylik. Doim eslab yuraylik shu narsani. Gapirsa yaxshi gapni gapiraylik, bo'lmasa sukut qilaylik. Muoz ibn Jamal bu ummatni olimi, allomasi. Ha, ulamolar sayidi. shu kishi Muhammad alayhisolamdan so'raganda til haqida so'raganda aytganki, tilimiz bilan ham jahannamga uloqtirilamizmi? Tilimiz bilan ham ishlanamizmi? deganda, "Ey ona, sen yo'qotib qo'ygur" degan. Bu insonlar aksar insonlarni jahannamga yuz tuban bo'lib uloqishiga mana shu tillari sabab bo'ladi degan payg'ambar alayhisolam. Mana shu tillar sabab bo'ladi degan. Shuning uchun Alloh taolodan panoh so'raymiz. Doim bir-birimizga tez-tez tez-tez eslatib turaylik, birodarlar. shu ya'ni bizda bo'ladigan narsa shu tilimizni boshqarish. Yaxshiki, alhamdulillah bu yerda musulmonlar, mujohidlar bir-biriga qurol taqamaydi, qurol otib uruq qilmaydi-yu, lekin eng xatari shu til. Til degan narsani ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni til bilan g'ibat qo'shishdan, uni buni yomonlab qo'yib, yomonlab qo'yishdan nihoyat ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bo'lib ham aytadi-yu, ulamolarda go'sh achchiq bo'ladi. Ya'ni bo'lib ham islomni yaxshi solih ulamolarni nima bo'ladi? Go'sht achchiq bo'ladi. Ahlil misolati go'sht achchiq bo'ladi. Shahidlarda go'sht achchiq bo'ladi. Robbisi uchun jonini berishiga tayyor bo'lib turgan mujohidlarda go'sht achchiq bo'ladi. Qo'y yemayman, uni, undan keyin qo'y go'shti yeng, to'g'rimi? Mazali qo'y go'shti yeng. Undan keyin mol go'shti yeng, to'g'rimi? Nima qilasiz odam go'shtini yeb? www.sodiqlar.info